edición especial co Radio Forte e Radio Cornella. Eh, vamos a intentar eh, facer unha mm, unha nova in, mm, intervención que é precisamente a entrevista que lle fixemos ao Javier, o técnico de cultura de Pantón. Vamos a ver, o noso técnico estará pendiente de recibila e envía a Rafa. Aí vai. Eu Javier, eh, levo aquí no Concello 27 anos e e, bueno, bueno, e sempre no tema da, da cultura e da animación. Cultura e animación. En este caso animación... animación mola de fondo, efectivamente. mola de fondo. Bueno, pues, mire, nos, o noso programa é un magazín de, de, de cultura, de animación tamén, de música, gracias a isto tamén. O noso programa tratase de que os escoitantes que temos, escoitantes en, en todo o mundo, gracias a Deus, pois pues, ah, escoitanos en, en Suiza, escoitanos en Minas Gerais, escoitanos en Canadá, escoitanos tamén en Galicia, porque repite o programa mañán en Radio Rompudo e en Radio Fénix. E o que queremos é darlles a coñecer a todos os escoitantes esta celebración que están detendo hoxe mesmo aquí, con un chaparrón pequeno, pero que pasará. Bueno, eu creo que deberíamos de empezar un pouquiño por situar a Pantón no, aí, aí, no mapa, non? Aí, aí, aí. Eh, Pantón é un concello de 144 km cuadrados que está eh, enclavado entre tres cuncas fluviais que son o Miño, o Sil e o Cabe. Isto dá un pouco a sensación dunha Mesopotamia galega pero cun río máis mm. frente frente á antigua Mesopotamia, non? Con bancales cheos de, de bodegas sí, de, de, ribeiras, ribeiras eh, bancais ou menos bancais depende de que sea miño, silo ou cabo ah, porque eso que lle dá justamente eh, esas características a, ao viño decir, mm. realmente non, non todo o viño da, de Pantón ten as mesmas características non donde esté enclavada a viña según o, a altitude o, o grado de, de insolación, etcétera isto vai facer que teñamos un viño dun tipo ou un viño de... de, de Javier, de... para nós foi un placer asistir a unha lección dun, dun enólogo efectivamente que, que sí. precisamente David, non? Sí. Que, que por certo enseña, eu, non atopei tantas cousas como atopa el, non? Que si o tal que si o tal pero, pero moitas delas si aprendín precisamente con, con, coa súa cata excepcional, que, que son de, de viños precisamente producidos aquí, non? Son todos daqui da, da, ah, ah, do eh, que a denominación non, non, peixado denominación de origen concretamente de Pantón ah, claro, claro decir, las, tres ribeiras las tres ribeiras, claro bueno, viño branco, viño clarete viño tinto cada uno a súas peculiaridades e particularidades vale, o viño xa está presentado pero esta celebración ten moito que ver que relevan 30 anos, non? Efectivamente, son 30 anos de, de feira, de, non feira, mostra de niños da Ribeira Sacra de Pantón. E este no foi unha cousa que se empezou para dar un, eh, un pouco de pulo a, a bodegas, que en aquel momento pois eran pequenas, sin apenas medios, e profesores foron escollendo este auxe que teñen neste momento. Non están todos, faltanos completamente tres bodegas que por non ter o viño preparado a tempo non puderon vir, pero que habitualmente sempre eh, acuden todas esta mostra de viño. Bueno, unha presentación que se fixo non ese non, hai outro día, me parece que sí. tiene que se fixo un, un mazo extraordinario, non? Non un mazo, é un cas, o único castelo que temos aquí no... Sí, que temos no Concilio de Pantón, é un castelo... Patrimonio histórico, non? Por suposto, é dicir, ten un orixe, hai parte do castelo que ten un orixe no século XIII, claro. e desde aí hacia adiante, e que además sempre foi un castelo que estuvo moi, que estuvo moi vencellado a Pantón, porque eh, os antigos marqueses tiñan moi boa relación con, todo, con toda a veciñanza e creo que a maior parte das xeracións de, de Pantón pasaron por ese castelo en festas, cumpleanos, etc. Carai, un, un placer. É disfrutar de Pantón non é disfrutar solamente da, da, da, da gastronomía vinícola, senón tamén do patrimonio histórico-artístico fantástico. Evidentemente, temos, eh, independentemente do que a, ah, estas estruturas medievais de castelos, temos unha, un patrimonio románico que é o máis concentrado de Europa e, e, con, e despois con, con iconas tan importantes como pode ser, por exemplo, o, o mosteiro eh, que todavía sigue funcionando desde o ano 942 de forma interrumpida. Evidentemente, como soy de Bernardo. Bueno, y esta concentración tamén acolle, falamos de gastronomía, non, non solamente vinícola, gastronomía, outra celebración que xa leva oito anos, non? Efectivamente, a festa de empanadas. Festa de empanadas. Isto se lle engadiu a Feira do Viño como, como un plus Bueno, porque un si, acompañamento, lógicamente. Evidentemente, porque si algo, si, si, hai un produto típico de Pantón son as empanadas. Bueno, se empezaron pan muy Pero sí. empanadas son tamén variadas ou solamente é unha característica Vamos a ver, especial? en principio a, a empanada de aquí eh, era a empanada de liscos, que era eh, mm. cebola, mezclada con chourizo e touciño. E touciño, listo. Sí, e sí. Pois a partir de pan varias tes eu xa temos empanadas de carne, empanadas de bonito, empanadas de, de bacalao, empanadas vegetais do que se pode sí, imaginar. Sí, sí. hai unha variedade que, que, bueno, que permite que todos os gustos e hoxe poden estar aí. E hoxe poden se poden degustar. Nos todas elas hai aquí. Sí. sí hasta as de, de, de, de vegetais tamén. E as vegetais tamén. Carai. sí. Pois pues tenemos que probar alguna, eh? Aproveitar que, que, que, que hai que facelo, eh? <laughs> tenemos que aproveitar alguna. Bueno, isto está celebrándose no campo da feira. Agora xa parece que vai debetendo a, a, a, a chuvia, seguro que... Despois, hai máis cousas. Oxe, estamos a Dianet, hai eh, estas, estas dúas cousas que, que xa, xa descubrimos para todos os nosos escoitantes que teñen que ver coa, coa celebración do viño, pero tamén teñen verbena, non? Evidentemente, vamos a ver, non se entende ninguna celebración de lecer en Galicia se non hai comida e música, aparte do viño, claro. E, evidentemente, temos charangas si altura temos, temos tamén unha orquesta este sábado pola noite, ás 11 da noite, que é a Orquesta Galilea, Galilea. porque hai que pensar tamén en todo o tipo de público que hai que atode. Ah. Onde, por exemplo, temos un grupo magnífico que vai versión dos anos 70, 80, 90, Sí, sí, sí, sí. se lle dá paso a banda, a unha orquestra que, que, bueno, que vai máis dirigido a xente con, con outro tipo de gusto musical. Sí, unha celebración extraordinaria, pero continúa a festa, porque mañán, mañán teñen un pregoeiro especial, un pregoeiro que coñecemos moi ben, que xa entrevistamos falamos con el Mario Antonio, don Marcial Boto, non? Pois, bueno, xa é unha institución dentro da, da radio, e da televisión italiana, pero da comunicación, por suposto. E mañá pues, estará aquí para dar o, o pregón. Pero, bueno, pregón, é un pregón dos moitos máis que por aquí pasaron, que ningún dos que pasaron tampouco les merece Oscar. ¿eh? sempre gustou moito a calidade e, sobre todo, xente que estuvera nese momento en contacto co, directo da, cos medios e, sobre todo, co público, que ao final é gran disfrutación, efectivamente. E transmitir ese desecho de que todos era unha celebración para que todos poidan disfrutar e que, claro. Pantón, como digo ustedes, a actuación deste hai que pensar única e exclusivamente a quen vai dirigido, que final é a xente de Cantón e a xente que nos visita. E un pouco, pois, ser tamén los aparatos frente a a poblacións que, bueno, darnos, darnos a conocer e que cada vez veña máis xente aquí que ten un poquito rural. É personal e xente ben, porque en, porque a pesar da, las chuvia, mira que, que está chía a carpa, e verdad verdade que moitísima xente, pero... Sí, señor, van mágoa que, que, que, que esta Yo, otra cosa que quiero destacar de ustedes, es decir no me solamente a, a mostrar lo que están ofrecendo, precisamente, esta eh, muestra de niños da Ribeira Central, sino que también hay puestos donde se puede disfrutar y participar de, de, de, de exposiciones de, bueno, sí, claro, también tengo no, una especial que también por, de, de, de tiro con arco. Tiro con arco. Vamos, todos de alguna forma están vencellados con pantón. Claro. É dicir, eh, por unha parte hai artesanía, sí. e non é de Pantón de, de, de sitios cercanos, hai de gastronomía, temos de... Artistas tamén. Artistas, sí, escritores, sí, sí, sí. Tiro, tiro con arco, que é un, isto é, temos aquí un campeón nacional, nacional. tiro con arco, que é de que, Rafa, sí, que é de aquí de Pantón, vive en Pantón, e despois temos eh, productos típicos como pode ser, por exemplo, a, a, a produtos derivados da vaca chena, unha vaca chena, que sí que, que, se que, que antes a chena solamente se, se sabía que estaba en lobios eh, de... Porque quedou un que, un pequeno reducto, por exemplo, sempre a houve por aquí. E aquí... Pasa que se está recuperando, de feito, este señor que ten a, que ten a explotación, ten vacas aquí no Concello de Pantón en, distinto, en distintos espazos onde están comendo día e noite o que é unha alimentación natural a base de erva. Moi ben, moi ben. Hombre, isto enorgullece, se, digo que se, isto de esta renovación es de verdade que debe que estar orgulloso deste traballo que están a, a levar adiante. Outra cousa que tamén vi, pues por outro do porco, eh? no, non, non, non, eh? Vamos a ver que falar de Galicia é para de chourizo, xamón, eh, lacón, etc. Sí, sí. Bueno, pero, a ver, como era a festa da empanada e era as vostras do viño, pois digo, non vamos, a festa da empanada que un aliciente máis para acompañar o viño. Vale, pero, vale. A parte da, da empanada temos tamén o polvo. Oh, pues, e, temos, e, temos, e, temos, e, parrillada. Claro, ah, evidentemente, que, que sería Galicia sin un churrasco? Hombre, pois despois sí que probar. Despois temos que... A partir de mañá hai que cuidar o colesterol, pero iso tampouco, tampouco se sabe deixar de comer, non? De verdade que é un placer para nosotros. Mire, eu creo que os nosos escoitantes de Cataluña, os galegos do Mediterráneo, saiban, eh, escoiten eh, a súa proposta para que veñan aquí, que non este ano, porque xa eh, estamos difícil de ver o guión agora para que papel aquí, pero para o ano que ven, ainda que non se afecta a seguro que serán ben recibidos e seguro que terán moitísimas cousas que disfrutar en Pantón. Vamos a ver, que Pantón é unha, é unha terra de, de acollida, é dicir, eh, E eh, cando falamos de acollida estamos falando de que neste momento debemos de ser alrededor de 80 familias inglesas, australianas e incluso hindús que se asentaron aquí e que son xa parte de parte de Cantón. Diseñanse entre as tres ideologías. Multiculturalidad totalmente. Totalmente. Lingüística eh, totalmente. E, y eso solamente o, eh, o que nos vivimos, pero independientemente de eso, toda xente creen que vai a encontrar en Cancún, como un maíz. Y bueno, y por disfrutar de todo aquello que Cancún nos a ofertar, que no es solamente a costa, es a paisaje, es geografía. Tenemos, como rutas de senderismo eh, muy, en este momento, homologadas y en muy buen estado. Tenemos un románico que, que es visitable. hay oferta eh, para cualquier tipo de público y para cualquier tipo de gusto. a fervenza, e se andamos un pouco máis, nos leva on Castro, e eh, que está pendurado do viño, hoxe co embalse, está a 166 metros de altura, pero cando non había embalse, estamos falando de 200 metros de altura onde estaba este, este Castro, que... porque hai un segundo para invitar a toda a xente. Evidente, evidentemente. De verdade que foi un placer para mí, eh, vai a ser unha honra para nosotros, transmitir a lei ao Rodrigo Mediterráneo eh, nos, para nos unha honra que poderan vir aquí e participar de todo este patrimonio que temos. Bueno, para mí foi un placer. Rafa insistiu en que teñe que vir. Eh, de verdad que Rafa leva adiante Radio Monforte como se si fuera parte súa. ¿no? E un gran conhecedor dos territorios, o cual pode aconsellar moi ben e hai que, además, deixarse aconsellar por él. Rafa, fai no ben, fai no ben. Sobre todo comentar, sempre digo que se chama Radio Monforte porque Radio Rivera Sacra es imposible, pero que trabajamos con los concellos de Rivera Sacra. Con... Que tedes colaboración también con Concello, sí, sí. de Pantón, sí. Pues sí, no, todas as semanas algo que comentar, algo que compartir. ¿Alguien participa también en Radio Música, ¿no? Sí, sí, sí, aí está eh, que está de eso sempre para que conten todo y é importante, Si tú es una cosa boa y no apuntas, non a Pois, eu se tomo nota. Eh, para ello tenemos, no existe ese contacto de expresión para que el rally en otro momento, otro sábado o un sábado, para que nos diga, tenemos esta novedad porque no solo de actividades deportivas que también tienen eh, muy buenas actividades. De, de, de feito, temos pendente a carrera Efectivamente, tenemos só una, una carrera popular que, que vai a ser o último domingo de maio, é unha carreira, chamamos además Rota do Románico, mm porque naceu co, cas, cas xornadas da Rota do Románico e se mantén o tempo e e hoxe pues, pois, creo que moi, moi nombrada a nivel de Galiza porque temos corredores de todo Galiza, non solamente de, de Galiza, e además de Portugal, nos dan moitísima xente tamén a, a correr. Sí, sí, eso parece que a Ribeira Sacra atrae os portugueses, sí, sí, sí, porque vamos a ver, é eh, que o, o, o, o miño nunca separou, sempre sempre unido a raya é algo que é unha raya ferundicia non, porque non hai non hai, non hai realmente non hai realmente raya. Sí, sí, sí. Eu coido que calquer eh, galego se sinte, se sinte portugués e calquer portugués se sinte galego. Non hai galego que non vai a Portugal a probar o bacallao. E non hai pero non solamente o bacallao, e o viño, e o frango, sí, cal, calquer tipo de comida. E o portugués ven aquí e, e disfruta, a verdad que, sí, sí. Bueno, que non, non quero incomodalo máis. Para mí é un estar aquí, pero entendo que hai que visitar da festa. Por eso, por eso, e además estamos chegando ahora, ahora a, saltar, a momento de, de, de, de cantar xa ese, ese, eh, empanada e o, churrasco. O que sea, vamos por lo menos alimentarse un chistín, non? No, mas ahora que parou era abundante, eh? Ahora que parou a, a, a chuvia, chuvia pues, lógicamente... Bueno, pois, pues, muchísimas gracias. Gracias a vos, de verdad, por ter presente a Pantón nas razas Moitísimas gracias, veña. Lembrese que volveré a chamar por teléfono, eh? Cando queira. Veña, hasta logo. Pois, eh, Kiko, esta foi a, a nosa conversa con Javier, o técnico de cultura do Concello de Pantón. Eh, para adubiar isto, vos pois hai que poñerlle un bocadinho de música. Eh, de seguida, cando vexas que eh, nos des permiso, pois poñemos a seguinte eh, eh, comunicación, bueno, co, que, que tivemos co señor alcalde, don José Luis. Vamos alá. Mm, bocadiño, eh, introduces ti un bocadiño de música e eh, avísote para poder colocar a seguinte grabación. Vale, Kiko? Adiante.